quiam curatisto sidijas apud patiento. Medicino ne estas exacta scienso, quiel oni de longe scias. inter alie pro tio che inter curatistoi cae patientoi creijas ia tute speciala interrelato, relato, quio estas tre grava por la successo de la flegado. En tia interrelato existas psicae fenomenoi, foie complicae cae subtilae, quiui estas parto de la curatsado. Oni diras, en la facultato de medicino, che la unua medicamento quion la doctoro proponas al sia cliento estas lia personetso. Paciento sercias curatsiston en situazioi de fragilezzo, de perdo de memfido, foie de confusigio, ec se lia malsano estas pure fisica, se en tute existas pure fisicae malsanoi. La psico estas tamen ne disigebla de la corpo. Aliflanque, la moderna vivo conducas dum la lasta iaroi al iom da shangio en la relatoi inter pacientoi cae curatsistoi. En multae locoi tiui relatoi farigias tro supragei, necompletai, cae tro technicae. Consultoi farigias foie tro rapidae, cae la curatsistoi demandas nur pri fisicae simptomoi. Re echoi de la malsano en la menso de la pacientoi estas tiam ignoratai, cae multei patientoi plendas che la doctoro ne suffice audis lin. La medicina reteio medscape.com publicigis antone longe curiosan esploron pritiu delicata energio quiu fluas inter tiui du homui. Temas pri objectiva clopodo mesuri factoron qui povas influi en tiu interrelato. Nome ien la demando, ciu favore influas la consulton en hospitaloi, ciam curatsisto sidas apud la lito de paciento por interparoli cun lidum quelcae minutoi? Compreneble, ne ciu tage havas tempon por tion fari ili ja foie estas tro chargitai de labodo. Sed britai esploristoi, antau iom da tempo, decidis detale esplori ciu tio estas signifo plena conduto. En unu studajo, la esploro cunigis quindec unu curacistoin cae analisis cent dudec vin clinicaen intervjuoin nome cun cent dudec quin pacientoi. Nec la curacistoi, nec la pacientoi ricevis informoin pri la celo de la esploro. La observo plano inclusivis du malsamain situazioin. Antau la alveno de la doctoro, oni lasis sejon apud la lito de la paciento ie distanso de naudec centimetroi, au oni lasse sedion en cutima videbla loco. Oni notis la sintenon de la curatsistoi post ciu interviuo. Oni constatis che la loco de la sedio ne influis la mesuman tempon de la interviuoi, sed ciam la sedio estis pli proxima, tiam la curatsistoi multe pli ofte si cae quancam la curacistoi restis en la ciambro dum la sama tempo en ambau situazioi, tamen la sento de contentigio de la pacientoi estis clare pli forta ciam la curacistoi sidigis. Tio causis ancau pli grandan fidon pri la proponita flegato. Citiu studajo compreneble ne povas esti definitiva cae sen contesta. Estas en gi metodologiae defectoi ciui postulas pliaen studoin. Sed già cefa merito staras en la motivo de la temo. La relatoi inter patientoi cae curacistoi estas pripensinda afero, ciu povas influi la resultoina de la medicina agado.